մեր երոս տղաների հետ առաջնակցում էի։ Տղաներ, ովքեր իրենց ցանկն ամբողջովին նվիրել են հայրենիքի փրկությանը եւ դարձել բաղան, դարձել պատու պատվար եւ պահապանը հայ ժողովրդի։ Արդեն խոսում է խաղաղապահ զորքերի մասին։ Միակ խաղաղապահները մեր երոսներ ծնած մայրերի 18-ամյա որդիներն են, ովքեր չգիտեն ինչ է վախը։ Չնայած ապրիլի սկզբից դրանց առաջ մշտապես մարդու մեջ են մտել կոտրել ճշնամու դունչը, Իհարկե նաև մարտական ընկերներ են կորցրել։ Այս տղաներին մենակ չթողնելու եւ Արցախ աշխարհին տեր մնալու համար հազարավոր կամավորականներ ձգտում են ասնել առաջնակից։ Այնտեղ է նաև Խաշաթաղի շրջանի կամավորականները։ Բոլորիս նպատակը մեկն է՝ տեր մնալ մեր երկրին, սատարել մեր բանակին, ճշնամուն վերջնական հարված ասնել։ Վերջապես մեր զինվորը պետք է դուրս գա խրամատից։ Վերջապես մեր բնակիչները պետք է անախ դուրս կան տնից գիշերը կնեն անգի, ոչ տագնապատ, ականջը պայթունի ու դրակոցի։ Դրամասում հանդիպեցի տանկիստների հետ։ Պաշտի հրամանատար ավակ լետնանտ Ակոբյանը 2008 թվականի ծառայի մայր տարածքում, սակայն նման մասշտաբի մարտի դեռ չէր մասնակցել։ Ասած, մարտերի ընթացքում կորցրել է 3 զինվոր՝ Միշա Աղաջանյան, Ապարանից, Արտակ Պետրոսյան Տաշիրից եւ Դավիթ Հայրապետյան, Եղարքունիքի մարզի Զոլակար գյուղից։ Բաստը ճշնամուն աստրել է մեզ կորուսներ, 4 հրախա մեքենա, 3 տանկ, բազում ասկյարների դիեր։ Այն արդին ինչ էր զգում մարտնթացքում, ասաց, կատարել խնդիրը եւ կատարեցինք։ Այդ բանին դարձյալ պատրաստ էին տղաները առաջ քշել իրենց երկաթե նժույգները։ Դորամասում էր նաեւ Խարինտակի խումբը, նախկին ազատամարտիկներ, նրանց ավակները, համայնքապետ Մխիթար Արուշանյանի գլխավորությամբ Շուշիի ջոկատի կազմում է Լեյլա Եփեմյանը, ով նաև ցանկանում է վրեժ լուծել ճշնամուց։ Ես ծնվել եմ պատերազմում, ասաց Լեյլան զրույցի ընթացքում։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին տեղ ունեցած Մարաղայի սպանդի ժամանակ թուրքերը գողատել են նրա հորը։ Այստեղ գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանն ուղեկցում էր արտասահմանցի լրագրողների։ Այն հարցին, ինչպես ընդունում կամավորականի ներկայություն այստեղ Զորի Բալայանն ասաց. Սա մեր միաբանության խորհուրդն է։ Իմանալով Արցախին ասացնող պատուհասի մասին ազգը ոտքի է կանգնել։ Մարտական մեծ փորձ ունեցող ազատամարտիկների այստեղ լինելը մեծ բան է, եւ ավատում եմ այս անգամ ճշնամին կստանա արժանի հակարված։ Դորամասեր ամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Արթուր Մարգարյանը արտասահմանցի լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այդ օրերի ընթացքում մեր բանակը տվել է զոհեր պատկերոսաբար դիմակայել է ճշնամուն, հետ շպրտել, ցալիշ ճոբեց, որտեղ թուրքերը միայն ծերունիներ էին սպանել, իսկ իսկ ասկյարները ոչնչացվել են մեր քաջերի կողմից։ Մենք ցավում ենք մեր զոհերի համար, դեպքում հնարավորինս քիչ զոհերի գնով ասնել ախտանակի։ Իչնամին նպատակին ասնելու համար ինձ զինվորներին չի խնայում, մանավանդ, որ նրա զինվորները հիմնականում վարձում մարդասպաներ են։ Գերմանացի լրագրող Քրիստիան Էշին հարցրեցի. Ծանոթ է Արցախի պատմությանը։ Գիտի որն է Արցախու նպատակը։ Պատասխանեց՝ գիտի։ Ես ցանկանում էի գործընկերների հետ իրողությունը ներկայացնել եվրոպացիներին։ Վերջապես եկավ ժամանակը, երբ քաշաթախի կամավորականների մի մասը բարձրացավ առաջնագիծ։ Մեր դիրքում ծանոթացա ազգի լավագույն զավակների հետ, ովքեր եկել են Հայաստան Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարզերից ու շրջաններից։ Իրար հետ հսկում էին ժամկետային ծնծառայողները, Վաղուաս գյուղի, Քաշաթաղի շրջանի եւ Սիսյանի տարածքի ներկայացուցիչները։ Մենակետի պատասխանատու Վաշտե Ռամանատար ավակ լեյտենանտ Գեգան Պողոսյանը ապրիլի 1-ին իր վաշտով բարձրացել է առաջնակի ծերթափոխի։ Եղել է 5 մենակետերի պատասխանատու Ռամանատարը։ Շուտով սկսվել է ճշնամու արձակումը։ Ավակ լեյտենանտ Լևոն Սուղյանի ժամանատարությամբ 9 քաջեր այդ օրը սկելեն տարածքում իսկ վտանգավոր համարվող հենակետում, որտեղով հաճախ է ճշնամին փորձում ներսողոսկել։ Ապրիլի 2-ի կեսօրին այս հենակետի վրա ընկել է մոտ 500 արկու ռում։ Իր շնորհիվ հրամանատարի ճիշտ գործողության զինվորները ողջ են մնացել։ Այնուհետև ճշնամը հետևակն անցել գրողի, համոզված, որ դիրքերում ոչ մնացածներ չեն լինի։ Ապաստարանում պատսպարված մեր քաջերը դուրս են ներվել ու դիմակայել քանակով մի քան անգամ գերազանցող աստիարներին, ոչնչացրել մոտ 40-ին, եւ փառք Աստծո, տղաներից ոչ ոք չի դուժել, եթե վիրավորվել է մի զինվոր։ Ավակ լեյտենանտը շվանկով էր պատմում, թե ինչպես էին տղաները ճշնամու նետասնախնակները հետ շպրտելու սարկասեր թուրքերին։ Մարտակերտի շրջանի Վաղուաս գյուղից Հենց առաջին օրը 42 կամավոր են օգնության ասել զինվորներին, համակի ղեկավար Լորիկ Աբրամյանի գլխավորությամբ։ Չորս երեխաները հայրը նախկին ազատամարտիկ է եւ իր համագյուղացիներով եկել է, որ կանխի ճշնամու մուտքը Արցախի տարած։ Ասած իր տղաներն արդեն տարբեր հնակետերում են եւ քաչ գիտենալով նրանց հույս ունեն այդ դիրքերն անառիկ են։ Վստահ է նաեւ զինվոր Հարութ Ֆորտու վրա, ով ծառայում է հադրութում։ Սիսյանից եկած կամավորական Գագիկ Ստեփանյանը տեսել էր մարտական ընկերների նահատակությունը, որպես փրկել անօթաչու ցարքից արտակած ռումբից սարվող ընկերոջ կյանքը, չեր աջողվել։ Մնացել է այստեղ, պետք է տեր մնալ հայոցովին եւ լինել ծրեշխնդի։ Շամկետային զինծառայող կրծեց սերժանտ ազգությամբ ասորի Իվան Աբրամովը Դվինիցը, դիտակցում իր առաքելությունը եւ պատրաստ է պաշտպանել հայրենիքը։ Առավոտյան այս հենակետում ծանոթացա Պաշտի շտաբի պետ կապիտան Ռուբիկ Հակոբյանի հետ։ Արարատի մարզի Հովտաշին գյուղից եք հաջորդին։ 11 տարի է ինձ ծառայում է հայոց բանակում։ Թուրքերը եկան հանկարծակի, տասնյակ անգամ ավելի թվով։ Ինչա տրամբակոտելով մեր դիրքերը, որ մխրճվեն մեր տարածքը։ Մի բան հաշվի չեն առել, չեն ճանաչում մեր զինվորին։ Չգիտեն, որ յուրաքանչյուր հայ դիրքապահ զինվոր մետաղյա բահան է իր հայրենիք համար իսկ Վահանը խոցել Շնամինի զորու չէ։ Շնամին մտածում է իր վարքան մարդասպան ավել ուժեղ է, բայց չի ցանկանում հասկանալ։ Մենք մեր տուն ենք պաշտպանում, մեր երեխաներին, մայրերին, իսկ իրենք եկել են փող վաստակելու, թալանեն ու սպանեն, ասաց հայոց բանակի կապիտանը շարունակելով։ Այս պահին մեր բանակը շատ ուժեղ է, զինվորները կռվում են մեկը մյուսին տիկունք։ Այն արդին, ինչպես են ընդունում կամավորականների ներկայությունը, Հակոբյանն ասաց. Հայը միակազմն է, որ խաղաղ ժամանակ արտագաղթում է, պատերազմի ժամանակ ներգաղթում։ Կամավորների ներկայությունը զինվորի նույնը ոգ է տալիս, հավատ, որ իրենք մենակ չեն այս արավիճկի օրերին։ Հաջորդ գիշերը քաշաթափներով ու հնակետի պատասխանատու ենթասպա Դավիթ Բաբայանի Ստեփանակերտի եւ Սերժանտ Ալեքսանդր Օհանջանյանի Երևանից հրամանատարությամբ գործող ճոկետ հնակետերից մեկում էինք որի վրա նույնպես շատ կոռումպենք էր եւ դարձյալ պատասխանատու ժամանակարի ճիշտ գործելու շնորհիվ ոչ մի զինվոր չի դուժել։ Այստեղ տղաները փոքր մատուռ են կառուցել եւ առավոտյան ու երեկոյան մոմ են վառում, հավատով, որ տերն ու իրամայրը զորավիկ են իրենց։ Մատուռի մոտ էին գիշերը երթապողում։ Այստեղ շնամու դիրքերը շատ մոտ են, ուստի միշտ պետք է աչալուրջ ու զգոն լինենք։ Դավիթը ցույց տվեց ապաստարանը, որտեղ առաջին օրերին պատ զինվորները, երբ թշնամին ռումներ էր նետում։ Նկարագրեց, ինչպես է ապսրել զինվորներին ամախմբել ու ասնել ապաստարան։ Մի քանի տասնյակ ռումբ են կել ապաստարանի վրա, բարեբախտաբար այն ամուր է եւ ներսում տղաները չեն վնասվել։ Պայքած արկերից մեկն ընկել է հրամատի խաչուղում, որտեղ մատուրն է։ Արվածային ալիքը ջարդել է բետոնյա էտանները, ողը լցրեց մատուր, Եկել են նոր կտակարանը, տիրամոր նկարը, որը շրջանակի մեջ է եւ ճակ է տվել ապակին։ Տղաները մաքրել են պատերին, դասավորել։ Մնացել է որ ուղեն իրենց երկու պատրաստած երկաթա ծովերով խաչը։ Երևանից է սերժանտ Ալեքսեյ Օհանջանյանը, մասնագիտությամբ օպերատորը կարոտել է իր գործին եւ ձերքից վերցնելով լուսանկարչական խցիկ է գեղարվեստական լուսանկարներ արել։ Մայրամուտ, Կարմիր Արեփ, Խրամատի թմբին կանգնացում։ Հիացած իր ջոկի տղաների մարտունակությամբ, քիչ եմ մնացել, որ զորացրվի, մասնակցությամբ աշխատի։ Իսկ այժմ հայրենիքի պաշտպան Ալեքսեյ է, ում մասին հրամանատարները խոսում են գովեստով։ Այս մատորում ընկերոջս Արմեն Խանամիրյանի հետ միշտ մոմ ենք վարում, եւ թեկուզ կոտրվել է Տիրամոր նկարի շրջանակի ապակին։ Նա զորավեկ է մեզ, ասաց Ալեքսեյը։ Ես հավատացյալ եմ եւ գիտեմ, մարդու մահը նույնպես Աստծո ձեռքում է։ Նա է տնորինում ճակատագիրը։ Անկես որ մահի չպետք է վախենալ, այլ պաշտպանենք մեր տունը։ Իսկ հայ ազգն ամենաուժերն է աշխարհում։ Քաշաթախի կամավորական Անդրանիկ Չավուշյանը, որ ծննդով Սիրայից է, ասաց. Ոչ ոք չի կարող հայի կամ քին դեմ կանգնել։ Կարևորը միասնությունն է, որն այսօր մենք ձեզ կամավոր, պետք է կռվես, պաշտպանես հայրենիքդ եւ քո կամքը թելադրես ճշնամուն։ Գիշերը դիտակման կետի մոտ էինք սկսում։ Աբովյան քաղաքից է Ռուբեն Անտոնյանը, ով դեռ 10 ամիս պետք է սկսի այս հատվածում։ Ունի 4 տարեկան եղբայր, ում շատ է կարոտում։ Օքրիկ Ռաֆայելը եղբորը Ռամայել է, որ սատկացնի թուրքերին։ Շուշի էին կոչում զինվոր Արմեն Սարգսյանին, ով Շուշի քաղաքի բնակիչ է։ Բարի ու քաշ տղա է, Երեք ամիս անց զորացրվելու է, իսկ այժմ ընկերների հետ է։ Կարվում է, որ հարազատ Շուշին նորից Թուրքին չանցնի։ Այս օրերին հարաբերական անդոր է, իսկ գիշերային անսովոր լռություն ավելի է լարում դիրքապահներին։ Տեսնես ճշնամին այս անգամ ինչ է վերնակել։ Արդյոք դիվերսիա չի նախատեսել։ Առավոտյան հրաժեշտ տվեցի դիրքապահներին, որոնց շարքերում է նաև քաշաթափի կամավորականներ։ Աղանոս գյուղի բնակիչներ մորեղբոր ворթիներ Մամբեր Դալակյանը եւ Վոլոդիա Ծատուրյանը եկել են, որ միանան ժամկետային զինծառայով իրենց եղբորը Արեկ Ծատուրյանին, ով հնակետերից մեկում է։ Արեկին չհանդիպեցի, սակայն հրամանատարը մարտական ընկերները սիրով ու գովեստով խոսեցին նրա մասին, որպես քաջարի զինվոր եւ լավ մարդ։ Հնակետի պատասխանատու ենթասպա Դավիթ Բաբայանի հետ որոշ ճանապարհ անցանք ոդկով, դրամաս իջնելու համար։ Ինքը լավ ճանաչող զինվորը ցույց տվեց այն հատվածը, որ առայժմ ճշնամու ձեռքում է։ Շուտով կազատագրենք, վստահ է Դավիթը։ Կարոտում է Պորտուն, ում երկար ժամանակ չի տեսել, Ստեփանակերտն է։ Այժմ մեր բոլորի խնդիրն է թույլ չտալ ճշնամին խուժի սահմանը, ասաց հայրենիքի զինվորը հավելելով. մենք խաղաղություն կպարտադրենք միայն հզոր կամքի գնով։ Հայլում են կարնանային ծաղիկներով պատված աշտամիջյան ճանապարհով։ Արմիր կակաշները նորից են ուշում։ Այսօր արդեն որերթ անգամ է սրբանում մեր հերոսների արյան, եւ այսօր ազգովի պետք է պաշտպան կանգնենք նրան ու տեր մնան։ Ճանապարհի եզրին ընկած են ապրիլի 2-ին Թշնամու կողմից ռմբակոծած մեր երկու մեքենաները։ Դավիթը ցավով է նշում, որ վարված մեքենաներից մեկի վարորդ գորը շուտով պետք է զորացրվեր, սակայն տուն գնաց սահանի վրա։ Հյուրամասում հրաժեշտ տվեցի Դավիթին, ով շտապում էր ավարտել գործը եւ հասնել իր զինվորներին։ Հավատացրեց, ներքուն անառիկ է մնալու։ Հանդիպեցի քաշաթափիների նոր ճոկատին։ Տղաները զենք էին ստանում, որ բարձրանան դիրքեր։ Նույն օրը զորամաս այցելեց Խաչատրի շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը ճանոթացավ իրավիճակին, որոշվեց բնակչության կողմից կազմակերպել նոր համալրում մեր պաշտպանների շարք։